Say he's Allah, the only one. Say he's Allah, the only one. We all need him. Gdje to taj sud koji će presuditi ovo je iman, a ovo je kufur? To su pravi zločinci. He has no parents, no daughter, no son.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 Od velike blagodati prema ovome ummetu jeste to što je objavljen ovaj Kur'an upravo nama, sljedbenicima posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koga je uzvišeni Allah dželle odabrao među mnogobrojnim svojim poslanicima i vjerovjesnicima da mu dostavi svoju vječnu objavu koja ostaje trajna do sudnjega dana. Trajna i nepromjenjiva onakva kakva je i objavljena od uzvišenog Allaha Đalešana. Ovaj ummet, ovaj narod je posljednji narod koji se pojavljuje na zemlji i naziva se narodom, ummetom. Iako među sljedbenicima ovoga ummeta ima onih koji govore različitim jezicima. Ima onih koji žive i živjeli su i živjeće će na raznim krajevima ove zemaljske kugle. Ima onih čije je porijeklo bliže i dalje skroz različito i ne imaju međusobnom nikakve rodbinske veze osim one prve pređašnje time što vode porijeklo od svoga praoca Adema, ali i Ali pored svega toga, i pored vremenske razlike među tim ljudima, i pored mnogih mjesta na kojima oni stanu i pored mnogih mjesta na kojima oni govore, i pored različite boje kože i tako dalje, oni se svi nazivaju jednim Što znači da nam je to jedna velika pouka, da je mu'min mu'minu najpreći, makar bio na kraju dunjaluka. To je ono istinsko islamsko bratstvo koje je plod imana i koga osjeti, osjetio je slast imana. En tuhibbal mar'e, la tuhibbuhu illa lillah. Da voliš čovjeka, ni zbog čega drugog, osim u ime Allaha tebareke ve ta'ala. To je ta trajna veza i neraskidiva koja ostaje kako na dunjaluku, tako i na ahiretu što je još važnije. Ovome ummetu koji je posljednji ummet, posljednji narod koji se pojavio među ljudima. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala podario je ovu blagodat slanje svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem koji je Hatemun nebijin, pečat svim poslanicima, a znamo da je pečat ona završnica i ono najbolje što se stavlja na sve. Kao što Resulullah sallallahu alaihi wasallam u svome sahiju kaže, u svome sahiju hadisu kaže, moj primjer i primjer poslanika prije meni je kao primjer jedne građevine koja je završena, ali i koja je divna, oko koje ljudi hodaju i čude joj se, dive joj se i govore kako je lijepa ova građevina. Samo što joj nedostaje jedan dio u čošku, koji kada bi se upotpunio, ona bi bila potpuna i savršena. E ja sam taj dio koji je nedostajao, kaže Resulullah sallallahu alaihi Dakle, ta građevina poslanstva od uzvišenog Allaha te baraka ta'ala upotpunjena je najodabranijim Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Ovo spominjemo zbog toga da vidimo veliku blagodat Allaha te baraka ta'ala koju nam je podario. I ovim ajetima koje mi učimo sada uzvišeni Allah nam kaže innehu qawlu rasulin karim to je sigurno bez ikakve sumnje govor plemenitog poslanika. Le kaulu, rekli smo šta znači kaul, riječ, iako je to govor i puno riječi i puno rečenica i mnogo ajeta, ali je rečeno kaul, jedan govor, jedna riječ, što znači da jedan drugoga upotpunjuje, da jedan dio ove knjige upotpunjuje drugi, da jedan dio objašnjava drugi, da jedan dio potvrđuje drugi, a nikako kao kod onih koji su iskrivili Allahove objave da se jedan dio suprotstavlja drugom ili drugim dijelovima Allahove objave. To se u Allahovoj knjizi, to se kod Allaha baraka wa ta'ala ne može desiti. I zato od mudrosti što je ova knjiga nazvana Kur'anom. Znate li šta znači Kur'an? Mi često čujemo mnoge riječi. Čujemo es salato znači namaz. El Kur'an znamo šta je Kur'an, zar to treba objašnjavati. Ali šta znači Kur'an? Znamo na šta se odnosi. To je Allahova posljednja knjiga, posljednja objava koja je došla Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem preko njegovog časnog poslanika ili izaslanika Džibrili Emina i do nas prenešena tevaturom u jednoj je knjizi sačuvano i tako je. Znamo šta znači Kur'an. Znamo na šta se odnosi, ali kako je značenje riječi Kur'an? To treba da znamo sve te pojedinosti. Ulema kaže, ulema kaže, uzeto je od reči karene jakrinu. To znači karin. Nešto što je slično jedno drugome. Jedno uz drugo. Što znači da ovi ajeti koji su u Kur'anu potvrđuju jedan drugog. I to je jedna od najkarakterističnijih osobina ove Allahove knjige. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا kada bi bio od nekog drugog a ne od Allaha vidjeli bi u njoj mnoga razilaženja što znači Kur'an znači knjiga koja je savršena čiji jedni dijelovi potvrđuju druge a još je veće čudo kad znamo da je objavljena kroz 23 godine u različitim periodima života Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kada je bio i u Mekki u tajnom izaslanstvu od Allaha baraka wa ta'ala tri godine, zatim deset godina isto u Mekki u javnom pozivanju u islam, ali pod teškim uslovima i zatim u Medini opet nešto oko deset godina. Kada su imali već svoju snagu i svoju vojsku i kada su počeli primjenjivati među ljudima Allahove baraka wa ta'ala zakone kroz cijeli taj period, ovo je taj Kur'an, koji je zaista jedno veliko čudo i koji potvrđuje jedan, jedan, jedan njegov dio drugi. I to je u stvari zakon muslimana. Drugo značenje riječi Kur'an, ulema kaže, uzeto je od riječi kare'e. A što znači kare'e? Čitati. I dokaz, zato su isto kuranske riječi ikra bismi kalladi halak. Uči u ime tvoga gospodara koji, koji stvara. Što znači i to je knjiga koja se puno uči. To je svojstvo ovoga Kur'ana. Oni koji vjeruju u Kur'an puno ga uči. I to je knjiga koja se puno uči. I to je knjiga koja ne može dosaditi njeno učenje. Znači stalno, neprekidno i u kontinuitetu ona se uči. Innehu la qawlu rasulin karim to je riječ plemenitog poslanika. Što znači, to su riječi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala koje je dostavio ili koje je rekao Džibrili Eminu, a koji je to prenio vjerodostojno Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Vi kuvatin moćnoga, naziva ga moćnim i snažnim. toga svoga meleka Džibrila jer je ovo jedna velika snaga. Ovaj Kur'an. I zato Allaho poslanik ali sad selam prilikom preuzimanja vahja bio je u posebno jednoj situaciji. Jer je to bila veza između meleka i čovjeka, sasvim dvije različite prirode. Nekada bi se melek pretvorio u ljudski oblik i došao bi Allahovom poslaniku ali sad selam sa vahjom. I vidjeli bi ga ljudi kao čovjeka, ali to je u stvari bio melek. I tada bi mu lahko bilo. Ali nekada se ne bi pretvorio ljudski oblik. Bio bi u onome svome obliku u kome ga je uzvišeni Allah tebara stvorio. I to je taj težak vahij bio. Koji je prihvatao Resulullah Pa na početku bojao se da mu šta ne promakne od Kur'ana. I brzo bi ponavljao za Melekom Džibrilom, čim bi mu on donosio vahji, odmah bi Allahov poslanik, ali brzo ponavljao Kur'an. Da ne bi šta zaboravio. Pa mu uzvišen Allah kaže, la tu harrik bihi lisane. Nemoj ti Kur'anom micat svoj jezik. Nemoj da požuruješ, da se bojiš da će ti nešto izmaknuti. Li tađale bi, da bi uhvatio, da bi što prije dobio to, da ne bi šta ti promaklo. Inna alejna džem'ahu wa Kur'an. Na nama je, Allah kaže, njegovo sakupljanje i učenje njegovo. Fa iza qara'nahu fattabi' Kur'ane. Pa kada ga budemo učili, ti slijedi njegovo učenje. Thumma inna alejna bejane. Zatim je na nama da ga obejanimo, da ga protumačimo i objasnimo ljudima. I onda nakon toga Resulullah ali sam bi slušao, a ne bi ponavljao odmah za Džibrilom kuranske ajete koji su mu dolazili. Jer je dobio garanciju od uzvišnog Allaha da mu ništa neće promaknuti od ovoga Kur'ana. Ovdje se postavlja pitanje zašto na ovome mjestu je spomenut Džibril po ovome svojstvu. Vi kuvatin, jedan moćni, jedan snažni. Vidjet ćemo iz kasnije govora. Da nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ Ovaj govor, nije to šeitanov govor, govor prokletog šeitana. Šta to znači? Ljudi kada su došli pred ovaj govor, Allahu te baraka wa ta'ala, začudili su se. I niko od njih nije rekao, ovaj govor, to je običan govor ljudski. Nego su rekli, ovo je nešto vanredno, ovo je nešto izvan naše moći i naše mogućnosti. Mu'mini su rekli, to je govor Allaha te baraka wa ta'ala, ko što jeste. Dočim kjadri to nisu htjeli. Pa su rekli, to je govor šeitana. Jer su sve neprirodno do tada pripisivali šeitanu i sitru i pripisivali nečem što nisu poznavali kada je opisan onaj koji donosi vahj od Allaha baraka wa ta'ala do njegovog groba Muhammeda i poslanika sallallahu alaihi Opisuje se tim svojstvom, onaj koji je moćan. Na koga ne može djelovati šeitan da nešto promijeni, da nešto ubaci, da utiče na taj vahij. Ne, on je snažni. Vi kuvati. Nije rečeno kavijun, snažni samo. Nego zi kuvatin, posjednik kuve. Snage velike, jer je došlo u neodređenom obliku. A kad je bez određenog člana, nije rečeno zil kuva. Pa bi se značilo moćni. Nego moćni, onaj poznati moćni. Dakle, jedna velika snaga koju mu je Allah te ve taala podario za dostavu toga vahja. A kako li ne bi trebala snaga kad meleki kada čuju Allahov govor te ve taala iznad sedam nebesa unesti svi popadaju. Meleki. I onda pitaju Džibrila Kalu mada kale rabbukum kalu Pitaju šta je to rekao vaš gospodar? A dolazi im odgovor, rekao je istinu rekao Kur'an, govori kada i kader, to će se desiti, to će biti i tako dalje. Vi kuvatin inda dil ali uz tu snagu on je povjerljiv, onaj koji je cijenjen kod gospodara arša. Inda dil arši, kod posjednika, kod vlasnika arša. Aršur Rahman to je prijestolje uzvišenog Allaha te wa ta'ala. Najveće je Allahovo šanu stvorenje. Koje je iznad sedam nebesa. I sedam nebesa i ova zemlja sa svojih sedam katova i sedam nebesa i ono što je na njima i kursi je u pogledu Allahovog arša, u pogledu Allahovog prijestolja, kao jedna mala halka koja se baci u, u pustinju. Neuporedivo maleno u pogledu na arš. I arš je istina. Spomenut kako u Kur'anu, tako u hadisu Resula, i I u to vjerujemo. Znamo da to ima i znamo da to znači arš Allahovo prijestolje, iznad koga je uzvišen Allah te ta'ala. I dužni smo i obavezni u to vjerovati. Ali ni pošto ne smijemo usporediti Allaha te ta'ala sa njegovim stvorenjima. Lejse ke nije ništa kao on. On nije muhtač od tog prijestolja, nije mu potreban ali njegova je mudrost da ga je stvorio i da je on iznad svoga arša. I on je posjednik velikog arša toga, velikog toga prijestolja. Neki ljudi, bojeći se da se to drugačije ne shvati, tumače kao prijestolje, tumače riječima svemir, kosmos i tako dalje. A to ne ima osnove u islamskim šarijatskim izvorima. Kao što kaže imam i Malik, mi znamo šta to znači. Prije stolje znamo šta znači. Ali kako hoću toga, kako ono izgleda, mi to ne znamo. A dužni smo u to vjerovati. A pitati i raspitivati se o tome kako, šta, koliko, kada, to je bidat, to je novotarija. Dakle, vjerujemo u to, a ne znamo tačno kako hoću. Kao što vjerujemo u Allaha tabaraka wa ta'ala. A da li mi znamo pojedinosti Allahu tabaraka wa ta'ala? bihi ilma. Oni njega ne mogu svojim znanjem obuhvatiti. A li svojim očima la absar. Njega oči ne dosežu. Wa huwa A on doseže svačije oči i svačije poglede i svačije misli. I zato Allahova arš je istina. Kao što su istina sva Allahova tabaraka wa ta'ala svojstva koja su spomenuta u Kur'anu i u sunnetu Resula ali i Ne poredimo to sa Allahovim stvorenjima. Vjerujemo u to, jer ne daj Bože nije išta iz Kur'ana i sunneta Resula, ali i Kao što su ashabi vjerovali i te prve vlatne generacije muslimana. Kakvoću toga ne možemo znati. Dužni smo vjerovati, a raspitivati se o tome, to je novotarija. Koji je kod gospodara Arša cijenjen, dakle odabran, izabran za tu ulogu i za tu dužnost. Muta'in, kome se drugi podčinjavaju, kome se drugi pokoravaju. Dakle, nije iz reda običnih meleka, već iz reda odabranih meleka, kome su drugi meleki podčinjeni. Semme emin, tamo pouzdano, gdje tamo? Indel mele il ala. Kod najveće skupine i uzvišene skupine, a to je kod meleka, a prije toga kod Allaha te baraka ta'ala. Šta to znači? To znači da ne ima nikakve sumnje, niti šubhe u ono što nam je dostavljeno od Allaha te baraka wa ta'ala. Jer je došlo putem u koji ne može biti nikakve, nikakve sumnje. Istina od Allaha dolazi preko meleka Džibrila. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ A zatim još jedna garancija. A to je onaj kome se dostavlja. A to je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. وَمَا صَاحِبُكُمْ A nije vaš drug bimeđnun. Onaj koji je lud. Zašto se ovakvim riječima opisuje Resulullah sallallahu alaihi wa sallam? upravo da bi se zanijekalo ono što su, što su nevjernici izmišljali od laži prema ovoj vjeri. Oni nisu mogli reći, ovaj govor nije to ispravno. Nešto mu nedostaje. Kao što se danas ne može reći, ovaj Kur'an, ovaj sunnet, ova izvorna vjera, ne može se to reći. Osim ono što izmišljaju ali to se i ne uzima u obzir. Ali šta će reći? Reći će za onoga kome je došlo to. Kao što danas govore ovi koji to i to radi. Ovi ovakvi ili ovi onakvi. A da li ti primjenjuju sunnet ili su daleko od njega? To se ne uzima u obzir. Tako su Resulu, ali i rekli, međnun, je Allah tabaraka wa ta'ala odbacuje tu izmišljotinu i kaže sahibukum. Nije rečeno nije Muhammed lud, ko što za njega govorite. Govor upuće nevjernici. Nego kaže sahibukum, Vaš drug nije lud. Šta znači drug? Onaj s kim se družite. A onaj s kim se družiš, znači da ga poznaješ. Pa zar je tebi potrebno koji ga poznaješ to potvrđivati? Ovdje nije rečeno sigurno vaš drug nije lud. Ne. Ne treba im ta potvrda. Jer oni znaju, ovdje je sasvim uobičajen govor prenešen nevjernicima. Oma Vaš drug nije lud. Ne treba nikakva dodatna potvrda. Dovoljno je to što je on vaš drug, što vi njega poznajete. I ne ima mjesta i za kakvu optužbu. Ne možete mu ništa reći. Ispravan govor preko pouzdanog izvora, preko pouzdanog prenosioca, iz pouzdanog izvora, preko Allahovog poslanika, do Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين on ga je zasigurno vidio na obzorju jasnom, na horizontu. Koga je vidio? Vidio je Meleka Džibrila. Vidio ga je na jasnom obzorju, na horizontu. Pokazao mu se Melek Džibril. I ove se riječi ne odnose na Allaha baraka wa ta'ala. Nije govor o tome da je vidio Allahov Resul alaih sallatu wasalam Allaha šana, već Meleka Džibrila. Pitali su Allahovog poslanika alaih sallatu wasalam što spominje imami muslim u svome sahihu od Ebu Zerra radijallahu anhu Hel Pitao sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, jesi li vidio svoga gospodara? Jesi li vidio Allaha A on mu odgovara, nurun enna erahu. Svjetlost, kako da ga vidim? U drugim predajama se spominje da je svjetlost njegov zastor da je svjetlost zastor uzvišenog Allaha te wa ta'ala. Kada bi ga otkrio, spalilo bi sve do čega pogled dosegne. U drugom rivajetu kaže Re'eitu nuran, vidio sam svjetlost. Dalje više kao čovjek Resulullah ali sad nije mogao vidjeti. Iako mu je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala podario na ovome svijetu. Nešto što se zove havarikul ade. Nešto što izlazi iz onog ljudskog uobičajenog. Ali toliko nije da je moglo. Zar nije izašao iz onog uobičajenog to time što je u jednoj noći otišao od Mekke do Mesjidul Aksala. Pa recimo i to je danas shvatljivo po ovim našim prevoznim sredstvima. Ali kako da shvatimo u jednom dijelu noći da ode od mesečinula Aksa'a do sedmoga neba. Do iznad sedmoga neba. I da se ponovo vrati. Koja je to udaljenost? Koja je to brzina? Kako je, kako je to tijelo moglo tako podnijeti? Kad uzvišeni Allah kaže kun, pa je kun. Budi, onda to mora biti. Došao na mjesto kome melekima pristupa nema. I razgovarao sa Allahom te barakavata. Ovdje se kaže u ovome ajetu što nas navodi da još uvijek da je ova sura o kojoj govorimo objavljena prije Isra i Mirađa. Jer se navodi samo jedno viđenje meleka na jasnome horizontu. A drugo je bilo inde sidratil munteha, indeha džennetul me'u Kod sidratul munteha, kod dženneta. Tu ga je vidio drugi put. Vala kad ra'ahu nezleten uhra i drugi put ga je vidio. Dakle, govor je da je Resulullah sallam dva puta vidio Meleka Džibrila. U njegovom onakvome obliku kakvom ga je Allah uzvišeni stvorio. U Ahmedovoj zbirci hadisa se prenosi od Ibni Mesuda radijallahu anhu da je rekao Resulullah sallallahu alaihi wasallam vidio sam Džibrila kod sidretul Munteha to je na sedmom nebu sa svojih šestotina krila sa perja mu je opadalo raznobojno biserje i drago kamenje kaže imami Ibnu Kefir ovaj lanac prenosilaca je dobar i veoma jak. Dakle, govor je ovdje da je vidio Resulullah s.a.v. dva puta Meleka Džibrila, a ne Allaha tabaraka ta'ala. A ono što je prenešeno, da je Resulullah s.a.v. vidio uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala, to nam se navodi u muslimovom sahihu od Ibni Abbas radijallahu anhu, koji kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem vidio je svoga gospodara svojim srcem dva puta. Dakle, nije ga vidio očima. Jer oči na ovome svijetu uzvišenog Allaha Đelešanovu ne mogu vidjeti. Mi znamo slučaj kad je Musa sallam nakon razgovora sa Allahom tabaraka wa ta'ala, nakon što je čuo njegove riječi direktno, izravno, bez pozradnika. Znamo da je poželio da i vidi Allah Još je to ostalo. Pa mu uzvišeni kaže, len ne možeš ti mene vidjeti. Nisi u stanju u takvome obliku u kome si sagrađen i stvoren. Walakin inzur ila pa pogledaj u ovu planinu. Fa istaqarra makanahu fa sawfa Pa ako ostali na svom mjestu i ti ćeš me vidjeti. فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ دَكَّ Pa kada se pokazao njegov gospodar toj planini, upra se pretvorila. وَحَرَّ Musa صَائِقًا A Musa u nesvijest pada. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين kaže uzvišen si ti Allahu ja te molim za oprost ja sam prvi mu'min i prvi vjernik. I Resulullah a.s. kaže i kada na sudnjem danu ustanem vidjet ću Musa kako se drži za arš, za prijesto uzvišenog Allaha te baraka ta'ala. Pa ne znam da li je tim nagrađen zbog onoga prvog kada je pao u nesvijest. Kada je poželio da vidi Allaha tabaraka wa ta'ala. Ili je prije mene osvijestio se. A znamo da će se zemlja na sudnjem danu otvoriti od haudi keutera kada sve bude helač, kada sve bude uništeno u uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala tjedne da prođe vremena koliko on hoće, nakon toga kad odredi da se otvori zemlja, da ljudi počnu izlaziti, prvo gdje će se otvoriti bit će na Haudi Keuteru. A Haudi Keuther to je mjesto, jedan izvor koji je obećan Resulullah sallallahu alaihi na sudnjem danu da će ga imati. On se nalazi danas gdje? Ko zna? On se danas nalazi ispod mimbera Resulullah sallallahu alaihi wasallam u njegovoj džami u Medini. Odatle će se rastijepiti zemlja i otvoriti. Dakle, ljudi nisu u stanju da vidi Allah te barek na dunjalu. Kako sada shvatiti razlik? Musa ali kaže Allahu, Allahu pokaži mi se da te vidim. I Allah mu kaže, ne možeš ti mene vidjeti, ali pogledaju planinu i tako dalje. Vidjeli smo šta se desilo. im s njegovim narodom nije isto postupio uzvišen je Allah. Šta se desilo sa Benu Israilom? Dao je da ih munja zadesi, da ih munja stigne iz neba kada su tražili da vide Allaha te barake ta'ala. Tako da su svi do jednog pomirali. Od onih sedamdeset koje je odabrao Musa za... Zašto? Za odlazak Allahu te vareka Kakva je onda razlika između viđenja Musaovog i viđenja Benu Israilovog? Razlika je ogromna. Zapravo ne ima nikakve sličnosti. Time što je Musa a.s. iz želje rekao Allahu pokaži mi se, volio mi da te vidim. A ja sam mumin. Doći im Beno Israil su rekli len nuhmine leke hatta džehre. Nećemo ti Musa vjerovati dok Allaha svojim očima ne vidimo. Kakva to ima sličnost? Musa selam, iz imana, iz ženje traži, ko što bi svaki od nas. A oni traže iz nečega drugog. Nećemo ti vjerovati dok Allaha otvoreno očima svojim ne vidimo. Dakle, razlika između ovog i onoga pitanja. Uama sahibukum bi a vaš drug nije lud. Dakle, kada nije će uzvišeni Allah to što oni govori da je lud, a oni znaju da nije kao oni, znači da je on Allahov poslanik. Ako nije u šerru, onda je u onda je u hajru. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ I kada je u pitanju objava, on nije banin. Ovdje imaju dva kirajeta. Mutevatir, koji se mogu učiti u namazu. I to nije razilaženje nikako. Nego je to Allahova blagodat. Što je objavio i ovo i ovo. Kako to? Kao olakšanje ljudima. Jedan je kirajec bidanin. I kada je u pitanju objava, on, to jeste Allahov Resul, nije škrt. On ništa za sebe ne ostavlja. Sve vam prenosi. I jest to bilo teško. I nimalo nije bilo lako. Jer je bio napadan ne samo u svom imetku, nego i u svojoj djeci i u svojoj porodici i na kraju bilo mu životom, zapravo smrću priječeno. Li tuke evo luke, evo juhriđuke. Hoće da te zatvore ili da te protjeraju ili da te ubiju. Ne znaju šta će s tobom. Ali on je istinu ljudima rekao. Kome je pravo, kome je krivo. Kada je takav Allahov poslanik, ali i zato istinu govorio ljudima. Šta je sa onima koji kasnije dolazi? Zar neko misli da može jest halve i pilave na račun ove vjere? Wallahi ne može. Da je iko mogo to bi bio Allahov poslanik, ali Allahov miljenik i odabranik. Zar neko kasnije može misliti da može šutiti, a kamoli da može krivo govoriti i krivo tumačiti Allahovu vjeru. Na račun toga da ljudima udovolji. Da ga ljudi potapšu po ramenima. Da njegov intervju izađe u novinama. Wallahi ne može. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ Sve je kazao. I ta najbolja generacija. I oni su se za njim poveli. Tako da su prenosili istinu ljudima. Po drugom kiraetu وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ V. A on u pogledu vahja nije nepouzdan. Što znači isto tako sve ljudima rekao. Nije ništa za sebe ostavio. Nije ništa iskrivio. Što znači vjerno je to dostavio. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ I Kur'an nije prokletog šeitana govor. Jer vidjeli smo da su ljudi vidjeli u Kur'anu da je to nešto neuobičajeno, neobično, čudno. Kad su se džini čudili i rekli Inna sami'na Kur'anan ađeba. Mi smo čuli jedan čudan Kur'an. Čudo jedno odgovor. I zaista je blagodat znati ova značenja. Znati značenja Kur'ana Kerima. Znati arapski jezik. Jer te to približava dinu. I to ti je od vjere i od dina tvoga. Nevjernici su to pokušali skrenuti. i reći to je govor prokletog šeitana. A onda uzvišeni Allah odgovara na više mjesta u Koranu. I kaže Hel unebiukum ala men zelu šajatin. Hoćete li da vas obavijestim kome dolaze šeitani? Ima ih kojima dolaze šeitani. I ja ću vam reći kome dolazi. zelu ala kulli. Silaze svakom efakin, velikom lažljivcu, smutljivcu, onome koji podvaljuje, koji izmišlja. Etim teškome griješniku koji ne ima nikakvih granica, ne onom običnom, nego teškome griješniku, koji se pročuo po lažima i po grijesima. Julkune sema, oni samo presluškuju, slušaju što drugi kaže. Wa ekseruhum kazibun Slušaju neistine, a većina njih i sami neistine govore. Semma'une lil ekalune lisuht. Oni koji puno laž slušaju. I ovdje jedno upozorenje. Ono što ćemo nekada naći kod nekih muslimana, a što je vrlo opasno. Ima ih koji će se povesti za svojim strastima. Pa kad sluša nekoga, dao ti je Allah tu fitru, da znaš da taj ko ti priča da to nije istina. Ali ti je drago to slušati zato što govori protiv onoga koga ti ne možeš. Zbog ovog i zbog onoga. To je vrlo opasno, Allah. A znaš da nije tako? Sema unelil Drago, uživa u laži, slušanju laži. Dakle, takvima dolazi šeitan. A jel vaš drug takav? Nije ni pošten. I drugo kaže uzvišeni Allah u suri Merijem, Elem tera enna, vidiš li ti da mi, erselne šajatine, šaljemo šeitane alal kafirine, na kafire, te uzuhum ezza, koji ih iz temelja uzdrmaju. Šeitani kafirima tim vladaju. Vode ih kao što se vode životinje za povodac. Tako šeitan te kafire vodi. I izgubili su svoju volju pred tim šeitanima. Zato što su se preko svojih strasti i grijeha prepustili prokletim šeitanima. Te uzuhum ezza. Uzdrmaju ih iz temelja ti šeitani. Fela tađal ih I nemoj požurivat s kaznom njima. Innema ne uddu lehum adda. Mi samo njima dane njihove odbrojavamo. Ono što će ih zadesiti, to ih ne može mimo ići. Pitanje je samo vremena kada će ih to zadesiti. وما هو بقول شيطان الرجيم I uzvišeni Allah nam kaže وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ I s njim, to jeste ovim Kur'anom, nisu došli šeitani. Tene, وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ To njima ne treba, a oni to nisu ni u mogućnosti. Po njihovoj prirodi šeitanskoj, koja je daleko od hajra, to njima ne treba. Ovaj Kur'an. to njima ne priliči, što bismo mi rekli. Ona je a i da hoće, oni to ne mogu. Innahum an sam'i la ma'zulun. Oni su odvojeni od prisluškivanja. Ne mogu prisluškivati Allahov vahid. I zato drugim riječima ovaj din ne može se širiti preko onih koji imaju sitne dunjalučke kalkulacije. Ili neke ove interese dunjalučke sitne. On traži ljude koji će kazati hak kada i gdje treba i onakav kakav on jeste. Da bi ljudi znali u dočnom trenutku šta da rade, šta da učini. I zato ovom se vjerom drugim riječima ne može bajat ljudima. Može neko jedno vrijeme to raditi, ali će se to otkriti i to će se pokazati. Ova vjera traži iskreni koji će kazati hak i raditi hak i žrtvovati se za taj hak. In huwa illa fa Pa gdje onda ljudi idu? Pogledajmo sad ovoga pitanja. Na početku su nam spomenuti neki od predznaka sudnjih dana. Zatim nam je rečeno nešto o džennetu, nešto o džehennemu. Zatim nam je rečeno o ovoj objavi o Kur'an Kerimu, što uključuje i sunnet Resula, ali i sato selam, i ove naše izvore, i Kur'an i sunnet. A zatim se postavlja pitanje fe ejne A gdje vi to idete? E, odgovor je idete prema onome što vam je prije spomenuto. To jeste prema tome sudnjem danu, prema polaganju računa idete. Idete prema džennetu i džehennemu koji vam je spomenut. I zato neka pred vama u tome vašem putu gdje vi idete bude ovaj Kur'an koji upućuje na svako dobro, tada ćete biti spašeni. Jer svaka sura, svaki ajet ima svoju poruku. Poruka ove sure koliko nam je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dao da shvatimo jeste ovo. A nikada mi ne možemo obuhvatiti značenje Allahovog govora. Jer ovo je savršen govor, a mi nismo. I zato na početku nam se govori o kijametskom danu i govori u sklopu toga o džennetu i o džehennemu i govori nam se o Kur'anu, a zatim bivamo pitani Pa gdje idete? E, idete prema kijametskom danu. A tu je u isto vrijeme jedno čuđenje. Pa kud onda srljate? Kad vam je to tako jasno, kud ljudi idu i čeka se na dunjaluku mimo Allaha, te barek ta'ala, boje i trebaju da se boje. Fe ejne čuđenje jedno. Pa gdje onda ljudi idu i gdje srljaju na ovome svijetu? Kad su ove istine tako jasne. In huwa illa zikru lil alamin, to je samo opomena svim svjetovima. Opominje, napominje. Jer mi već znamo o tome u svojoj fitri. Kada smo stvoreni prvi put, kada smo izvedeni iz Adema, ali i selam, bile su naše duše upitane. Sakupljene na jednom mjestu. I uzvišeni Allah je rekao, elestu bi rabbikum. Zar ja nisam vaš gospodar? A sve su u jedan glas rekle, alu, bela, i muminske i kjavijske. Rekle su, jesi, ti si naš gospodar. I zato prije su u našim davnim, starinskim školama, koji više ne ima, malu djecu učili. Danas malu djecu pred televizor posadi. Nek samo ne skače pred očima, pa nek ide kod god hoće. Nije to odgoj vallaj. Prije su učili našu djecu koji su sad stariji. odkad si mumin, kaže od kalu vela. odkad si mumin od kalu bela. Možda se ovi stariji prisjećaju toga. A šta znači od kalu bela? Mu'min si, mu'min sam, vjerujem od vremena kada su naše duše rekle bela. Jer se rađamo sa imanom. Jer se rađamo u čistoj prirodi vjerovanja u Allaha baraka wa ta'ala. I samim tim, nismo tim postali mu'mini, nego prije toga, kasnije u toku dunjaluka našeg, mi samo to potvrđujemo ili nijećemo. I zato kufr znači nijekanje. A jekin znači ubjeđenje i potvrđivanje. Limen ša'e minkum en Uzvišen je Allah na samo opominje. Napominje nam ono prijašnje. Za onoga ko hoće en jestakim. Pazite ovo. Da bude, mi kažemo da bude na pravom putu. Ali ovo je veće značenje. En jestakim da bude ustrajan na siratinu. mustakim. Ne na početku da budeš, pa onda da skreniš. Bože sačuvaj. Nego da budeš ustrajan na tome siratan mustaqimu. Da si opredjeljen za Allaha baraka wa ta'ala. Za ovu njegovu vjeru. Limen ša'e Za onoga ko od vas počne. Ko nastoji. Činjenica je da mi poželimo. Da nastojimo. A hoćemo li to ostvariti i dostići to uzvišeni Allah daje. I zato kaže وَمَا une, A vi ništa ne možete. Illa en ješa Allahu Rabbul Alamin. Osim samo ono što hoće Allah, gospodar svih svjetova. Što hoće, to jeste što vam odredi. Kaderom. A ne ono što voli. Jer Allah uzvišeni nekad odredi i ono što ne voli. Zar nije odredio kufr kafirima? a on ga ne voli. Zato što je to za njih. Zato što će preko toga zaraditi džehennem, jer se i džehennem treba zaraditi. Tako da oni koji vide u kakvim su patnjama te džehennemlije, kad kažu, pa šta to Allahu oni učiniše, innehu kane la ju'minu billahi l'azim. On nije Allaha veličanstvenog vjerovao. Gdje je taj danas sud na jednom internacionalnom nivou koji će suditi tim zločincima, ne samo onima koji su koji ne vjeruju Allaha tabaraka wa ta'ala, nego koji odvraćaju od Allaha ovog puta. Smijemo li ovo govoriti? je ovo je Kome je pravo, kome je krivo. Gdje je to taj sud? koji će presuditi ovo je iman, a ovo je kufur. To su pravi zločinci. To su pravi zlikovci. Koji kakav god kaznije grije naprave, nije ništa prema tome kufru. Jer je kufr najveći grije i osnova svakog drugog rješenja. I zato moći će samo onaj kome Allah omogući, kome Allah dadne. ono što Allah hoće svojim kaderom, a ne što Allah voli uvijek. Pa će nekada nekome dati ono što voli Allah, a nekada će nekome dati i ono što mu nije drago, ali mu je to dao i dosudio kaderom i kadaom svojim, zato što on tako to zaslužuje. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ A zulumčare Allah daje da idu krivim putem jer su već zulumčari. Jer su odabrali put zuluma, pa ih je Allah na tome putu učvrstio i usmjeri. E, hajde sad. I jest za vas. A oni koji krenu, وَالَّذِي نَهْتَدَوْ زَادَهُمْ huda. A oni koji krenu pravim putem, Allah im poveća svoju uputu. Usmjeri ih. E, ovo je za vas pravi put. I zato mi svakodnevno učimo jedina sirata mustaqim. Oputi nas na pravi put. Neki orientalisti, oni izučavaju Kur'an samo sa lošim namjerama. A namjera je osnova svakog dijela. Oni kažu, zato što muslimani nisu sigurni jesu na pravom putu, oni mole Allaha da ih svakodnevno uputi pravim putem. Jedna majko svoja. Šta hoće da ubace i šta hoće da kaže. Što mala djeca ne bi rekla. To je njihova sramota, nije naša. Uputi nas pravim putem, mi to govorimo i ponosimo se time, jer uzvišeni Allah je taj koji upućuje, a mi nimalo ne sumnjamo da je ovo pravi put. A uputa pravim putem znači i učvršćenje na pravome putu i uputa pravim putem, znači u svim poslovima, u svim pitanjima da ideš pravim putem i putem Allahovog zadovoljstva. Kako u imanu, tako i u fiku i u svim ostalim propisima, onako kako Allah Đelešanu zahtijeva. Putem njegovog zadovoljstva da idemo, da nas usmjeri tim putem i da nas učvrsti na njemu. A ni pošto da sumnjamo da je li ili nije. Bože sačuvaj. To mogu oni koji ne imaju Kur'ana pred sobom, koji lutaju kao slijepci u tamnoj noći. Ništa. Propašći. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Postići će, postići će ono što želi onaj ko nastoji, ko se trudi, doći će do toga svoga cilja, a to je džennet, a to je na kraju Allahu te baraka ta'ala zadovoljstvo. Molim uzvišnog Allaha da nas pomogne na tome putu, da nas uputi, da nas učvrsti i da nas osnaži na putu njegovog zadovoljstva. Amin. amin He has no parents, no no He has no parents, no daughter, no son. Nobody's like him, and he's like no one. Nobody's like him, and he's like no one. Say he's Allah the